أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أبو početku دونسيم hvalu i zahvalu svevićem gospodaru svijetu, e, našem stvoritelju i donosim salavat na poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi Kao što je već najavljeno, jeli, večeras uz ovo skromno prisustvo, jel, vaše, e, govorit ćemo ako Bog da te, na temu neorganiziranost vremena, odnosno govorit ćemo općenito o vrijednosti i značaju vremena u životu čovjeka kažem čovjeka jer ne odnosi se to samo na muslimana nego i na nemuslimana, e, o značaju e, organiziranosti vremena, racionalnom korištenju vremena, e, pa se postavlja pitanje zašto je odabrana ova tema, zašto je značajno govoriti o ovoj temi, pa ću navesti nekoliko razloga koji ukazuju na značaj ove teme E, prvi razlog je što većina ljudi, ja govorim danas znači prije svega o muslimanima, većina muslimana e, ne vodi računa o svome vremenu, nema organiziran život i to je svakako jedan od razloga ovakvog stanja u kojem se nalazi općenito u svijetu. Znači, općenito, općenito jedna neorganiziranost koja vlada kod muslimana, nije samo u pitanju vrijeme, e, utiče na ovakvo stanje u kojem se muslimani danas nalazi. Drugi razlog e, zbog kojeg sam odabrao da govorim o ovoj temi jeste da je jedna velika istina da je vrijeme prolazno i da je ono ograničeno, da ono ne stoji, da prolazi. Iako ljudske aktivnosti mogu stati vrijeme, ne čeka, ono prolazi. Također, vrijeme je to što ograničava naš život, jer mi znamo da je naš život ovo dunjalučki ograničen onim što se zove vrijeme, znači to naše vrijeme je ograničeno. Čovjek ima svoj početak svoga života i kraj, njegov kraj je poznat samo uzvišenom Allahu. Znači mi smo ograničeni na ovome svijetu, e, ne možemo zaustaviti svoj život, svoje vrijeme, da bi se odmorili i da bi uzeli daha jel, za za nove podvige i tako dalje. Isto tako govoriti o vremenu je bitno zbog toga što su kuranski ajeti koji govore o značaju vremena i hadisi poslanika i salatu wasalam koji govore o tome su mnogobrojni. Pa ćemo navesti jel, samo neki od njih poslije. Također nam je poznato da u ovom ograničenom vremenu i životu mi zarađujemo onaj svijet – to je jedna najbitnija činjenica koju trebamo imati na umu kada, kada želimo organizirati svoje vrijeme, kada želimo razmisliti o svome životu. To je najbitnija činjenica koju trebamo uvijek imati na umu. Da je čovjek, e, čovjekov znači, početak određen i njegov kraj određen, odnosno njegov život je određen vremenski. Ono što postigne u tome periodu, to će naći na onome svijetu. O sve ono što je prošlo ne može nadoknaditi, i prema tome vrijeme je kapital. Vrijeme je, kako kažu jeli, u današnjem žargonu, vrijeme je novac. Dok toga je bitno, draga braćo, da shvatimo neminovnost organiziranja vremena. Jer prije svega, musliman je ambiciozan. Musliman želi da bude koristan i za sebe i za društvo zajedničko koje živi na ovom svijetu, a to ne može postići ako nije organizirao svoje vrijeme i svoj život. Također, ako nismo organizirali svoje vrijeme i svoj život, ne možemo postići ili zaslužiti Allahovu milost, a time i njegov ženet na onome svijetu. Jer vidjet ćemo, znači, iz primjera koje budemo navodili, da su <clears throat> oni najznačajniji autoriteti među muslimanima, da su, da su uistinu imali organizirano vrijeme, odnosno da su maksimalno koristili svoje vrijeme u dobru. Ja kažem, e, nije samo pitanje organiziranosti vremena. Pitanje je ovdje i korištenja vremena. Jer čovjek može organizirati svoje vrijeme, međutim e, koristi ga u pogrešnim stvarima, u pogrešnim djelima, u pogrešnim aktivnostima. Imamo danas ljude koji su savršeno organizirani u životu, međutim ta njegova organiziranost je usmjerena znači, u, ka negativnim aktivnostima, u negativnom smjeru. Kažem, mnogi kuranski ajeti govore o vremenu. Pa poznata kuranska sura Vel počinje uh, Allahom kada kaže od ne šetana asr innal insana lafi husr. Tako mi vremena. Čovjek je na gubitku osim onih koji vjeruju i dobra djela čini i tako dalje. A u hadisu koji bilježi Buharija poslanik alaihi salatu wasalam kaže Ni'metani magbunun fihima kethiru nas as al-farag. Dvije blagodati koje ljudi posebno zapostavljaju prema kojima su posebno nemarni su zdravlje i slobodno vrijeme. Slobodno vrijeme. Znači kada govorimo o slobodnom vremenu, mislimo prije svega na organiziranje tog slobodnog vremena. Čovjek je sam po sebi slobodno biće. Može da radi što hoće. Iako je ta njegova jeli, sloboda volje ograničena. Međutim, čovjek kada ustane od sabaha pa do, do, spavanja, može da radi što hoće. Može da organizira svoj život kako hoće. I zato, znači, za tu slobodu će biti odgovoran na sudnjem danu. Također drugi hadis koji e, je vezan za ovu temu ili glasi e, da je poslanik Ali Salatu Veselam rekao čovjek na sudnjem danu na sudnjem danu neće maknuti nogama, neće ni pomakiti noge dok ne bude upitan o životu u čemu ga je potrošio ili proveo, o znanju šta je radio po tom znanju, o imetku kako ga je stekao i u šta ga je utrošio i o svome tijelu u čemu ga je poharao. Hadis bilježi Tirmizija. Ja sam naveo samo neke primjere jeli, i ajeta i hadisa, međutim, kažem, Kur'an je prepun ajeta koji govori o vremenu, koji govori i hadista, koji koji govori o korištenju vremena, o značaju vremena, jer e, onaj čiji život je uređen, čiji život je organiziran, on može postići dobro i na ovome i na onome svijetu. Znači, kada govorimo o organiziranosti vremena, ono je bitno iz dva razloga. Bitno je ako želimo da postignemo dobro na ovome svijetu. Jer niko, jeliko, čiji život nije organiziran, čije vrijeme nije organizirano, ne može postići svoje ciljeve koje je zacitao u životu na ovome svijetu. Uglavnom, znači, pošto se radi uglavnom o studentima, jel, među vama, vi to dobro znate da, da oni vrsni studenti E, postigli su to što su postigli zbog toga što su bili organizirani, pored toga što su uporni, jeli, što su uporni, što su marljivi, bili su organizirani. Jer čovjek može biti uporan i marljiv, međutim ako mu vrijeme nije organizirano, malo toga će postići. Vidjet ćemo iz primjera koje budemo ili poslije navodili. Na osnovu ovoga što sam spomenuo, znači prije svega činjenice da je naš život ograničen, da je to da kažem, jedan, jedan, jedna etapa vremenska, jedan komad vremena koji nestaje malo pomalo, a i mi sa njim nestajemo. E, znači, prije svega zbog te činjenice i zbog svega ostalog što smo spomenuli, e, moramo, se, moramo ozbiljno razmisliti e, o neminovnosti organiziranja vremena. Mi smo ljudi znači, koji znamo za Allaha i znamo za obaveze, znamo za namaz, Uzvišeni Allah je i namaz propisao u određenim vremenima, dok toga je li s ciljem da se vjernici koji obavljaju namaz je da se nauče disciplini, da se nauče redu. I namaz na neki način pomaže čovjeku da organizira svoj svakodnevni život. Samo ustajanje na saba, poslije toga jel naravno dolazi aktivnosti, posao, rad, poslije toga dolazi podne i tako dalje sve što, znači sve to određeno i propisano s ciljem da čovjek uredi i organizira svoj život. Još jedna činjenica koja potvrđuje koliko je vrijeme značajno je činjenica da vrijeme koje prođe nikada se ne može vratiti. Nikada se ne može vratiti. Kao što mi vratimo kasetu ili CD ili nešto, nije takav slučaj sa vremenom. Onaj dan koji nam, koji nam je jučer prošao, to je jeli, utorak, mi ga ne možemo više povratiti. Mi idemo dalje, vrijeme ide dalje, mi idemo za vremenom. I ono što smo u njemu radili, radili smo. A ono što smo propustili nikada ne možemo nadoknaditi. Pa makar se trudili da to danas nadoknadimo. Da to danas nadoknadimo, ne možemo to nadoknaditi jer danas dolaze nove aktivnosti, nove prilike. Oni jučerašnje smo propustili. U mnogim kuranskim ajetima uzvišen Allah kada govori o nevjernicima i griješnicima i njihovom stanju kada dođu na sudnji dan i budu svjesni istine, više gotovo je, završili život, isteklo vrijeme, jeli? E, oni će tražiti od Allaha, kajat će se, žestoko će se kajati, tražit će od Allaha da ih vrati. Da vrati, da čine dobra djela. Kajat će se da smo Bog doslijedili poslanika. Svjesni da su protračili tu priliku i to je velika istina. Ko je svjestan, duboko svjestan te istine, on je postigao veliko dobro. Da čovjek ima samo jednu priliku, jedan život. Nema povratka. Znači, e, mnogi skuranski ajat koji govore o tome da će se nevjernim prije svega kajati za to protračeno vrijeme što su slijedili svoje glavešine, što su slijedili svoje strasti, udovoljavali svojim strastima, nisu radili kako treba. Pa jedan od tih kuranskih ajeta glasi od Bilah na Džim, وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فصدق وأكون من الصالحين Mnogi iz kuranski ajati na, na, u ovoj formi. Kaže, i udjeljujte od onoga čime vas mi obskrbljujemo. Allah nas upozorava, podsjeća nas, prije, znači opet se radi o vremenu, dok ne istekne vrijeme, prije nego nekome od vas smrt dođe. To je kraj, isteklo vrijeme pa da onda ne rekne gospodaru moj da me još samo kratko vrijeme zadržiš, to jest na dunjalku ili u životu, pa da milostinju udjeljujem i da budem dobar. Ali nema, to je laho to je Allahova odredba, pravismonska odredba. Nema povratka. Nema povratka, ne može ovdje, nema izuzetaka. Allah nikada nikome neće dati izuzetak da ga vrati. Kaže, evo, pošto ovaj bio u posebnim okolnostima u životu, njega ću vratiti, nema. Nema vraćanja niko se neće vratiti kada umre i niko neće imati dvije ili tri prilike, samo jednu priliku. Zbog toga je vrijeme bitno i zbog toga ono što se zove odgađanje, te svih ili šetinski posao je opasno po čovjeka. Ne samo znači e, u pitanjima vjere, nego u pitanjima ovo znači poslova i aktivnosti. Svako odgađanje, znači ako nema razloga, zato je negativno i pogubno za čovjeka zbog toga što se ne može vrijeme zaustaviti. Jedne prilike navodi se da je jedan za vrijeme prvih generacija muslimana od Selefa došao u jednom učenjaku i kazao mu, traži od njega da odvoji za njega vremena, da porazgovara sa njim ili da mu postavi određena pitanja, on mu kaže, može ako, ako sunce zaustaviš. Može ako sunce zaustaviš, to jest ako zaustaviš vrijeme da ne teče, onda može. Kaže, imam svoje aktivnosti, druge koje ne mogu i ne smijem preknuti. <clears throat> Još jedan hadis koji govori o ovoj temi, kojim nas poslanik Ali Islatu nam podsjeća na važnost iskorištavanja ovih prilika i vremena, jeste hadis koji glasi iskoristi pet stvari prije drugih pet. Mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije neimaštine, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti. Znači, sve vezano za vrijeme. Sve vezano za vrijeme. Ono što je bitno kazati jeste kada je u pitanju naš dunjaluk i naše ovo dunjaluške aktivnosti, a svi smo, ne možemo se, ne možemo se izvući iz ove kože, jel ovo dunjaluške, htjeli ne htjeli mi moramo živjeti, raditi određene poslove aktivnosti bez kojih ne možemo opstati i živjeti. Ovdje je bitno napomenuti znači da vrijeme sa sobom nosi, vrijeme sa sobom nosi i donosi čovjeku mnoge prilike i neprilike. Prilike i neprilike. Kad kažem prilike mislim na neke ovaj na pozitivnosti, e, neke blagodati u životu. Vrijeme donese, pa ako čovjek to ne iskoristi, ono odnese i prođe. Zbog toga je potrebno znači i posebno bitno da čovjek organizira svoj život kako bi te prilike iskoristio na vrijeme. ću primjere pa ćemo vidjeti malo slikovitije. E, kako bi te znači, prilike iskoristio na vrijeme, a uglavnom se te prilike samo jednom u životu ukažu. Samo jednom u životu. Recimo prilika za e, kada je u pitanju recimo školovanje, kada je u pitanju ženitba, kada je u pitanju e, neka odluka u životu koja je posebno znači one samo jedan put u životu ili ovaj, vrlo rijetko se ponavljaju. I drugo, kada su u pitanju neprilike, kako da se čovjek pravilno postavi prema prilikama da ih što bezbolnije e, znači prevaziđi. Dok toga kažem, e, ako organiziramo vrijeme, ako smo, ako smo uredni u životu, znaćemo prepoznati te prilike, iskoristiti ih na vrijeme, kažem pitanje školovanja. Ne mislim ovaj, da čovjek ovaj, neće završiti školu, ne mislim na to, nego mislim da mu se ukaže jedna jedinstvena zlatna prilika da završi jednu ovaj, do, dobru školu ili recimo da, da iskoristi priliku ovaj, stipendije ili priliku da ode na školovanje na neke bolje škole, univerzitete i tako dalje. Ili da, da propusti priliku da recimo oženi ili da, da, se uda za, za vrsnog vjernika i vjernicu. To ne znači da poslije neće naći ili drugu priliku, ali to su posebne prilike koje se nude čovjeku u životu. Naravno ovdje se bitno osvrnuti na uzroke neorganiziranosti vremena. Zašto danas uglavnom većina ljudi, kažem i većina muslimana nas, zašto nema organizirano vrijeme, zašto mu mnoge prilike u životu prođu, zašto mnogo vremena protrači, ne zbog toga što on želi, nego jednostavno haos mu vlada u životu, nema organizacije, nema znači, urednog vremena i tako dalje. Prije svega, e, to je porodica, na prvom redu porodica, čovjek znači je odgojen određenoj porodici koja je naučila na red ili ne red, na organiziranost ili neorganiziranost vremena. E, mnoge porodice, većina porodica danas jel ne gleda na vrijeme kao nešto što je sveto, što je, što je posebno vrijedno. E, prepušta svoje djeci da koristi vrijeme kako hoće, znači posebno kada su slobodni, kada su na raspustu, pa gledaju televiziju satima i satima dnevno. Znači to je prvi uzrok i prvi faktor na organiziranost vremena. Ako je čovjek odrastao u takvoj poroci, on će te navike ponijeti sa sobom. Ponijet će te navike sa sobom i naravno e, do kraja svoga života, osim ako kada odraste, ako Allah ne ukaže svoju milost i ako e, ne dođe sebi i ne shvati da mora organizirati svoj život ako želi uspjeti i na ovome i na onome svijetu. Vidjet ćemo kada su u pitanju posljedice neorganiziranosti vremena, o njima ćemo kasnije govoriti malo opširnije, a kažem, jedna, jedne posljedice se vežu za ovo ovaj dunjaluk, ovo dunjalučki život, a druge posljedice koje su jeli, pogubnije vežu se za hiret. Isto tako društvo. Vrlo je bitno da se družite sa ljudima ili sa, sa skupinom koja zna cijeniti vrijeme, i koja ne treći svoje vrijeme, ovdje ne mora biti loše društvo. Može biti i dobro društvo, dobri momci i, dobre, i djevojke. Međutim, sklone su traćenju, vremena, e, propuštanju prilika, jeli, pozitivnih kojim se nude u životu i tako dalje. I naravno društvo ostavlja velikog traga na čovjeka. Mi znamo, jeli, hadis sanika, ili salatu koji, glasi, čovjek je na vjeri svoga brata. To jest kakav je brat, takav je i on. Pa neka svako od vas vidi koga će uzeti za prijatelja. Isto tako, e, necijenjenje vrijednosti vremena. E sad ovo je pitanje spoznaje. Koliko je čovjek spoznao vrijednost vremena? Koliko je dokučio da je vrijeme vrijedno? Da je novac? Samo oni koji razmišljaju, zato se Kur'an obraća često samo onima koji pamet imaju, koji razmišljaju, samo oni mogu dokučiti koliko je vrijeme vrijedno. Ne dan, ne, ne, ne godina, ne mjesec, nego, nego trenuci, sat, dnevno. Koliko je vrijedan? Koliko čovjek u jednom satu može učiniti dobra, a koliko može propustiti dobra u tom satu? Ako mu vrijeme nije organizirano, ako, ako ne razmišlja. Znači onaj ko, ko nije svjestan da vrijeme ima posebnu vrijednost, da je to poseban čovjekov kapital, kojeg ne smije prodavati, samo mora koristiti, ne može se prodati vrijeme, da upropaštavanjem vremena i sebe, takav neće voditi brigu o svome vremenu. Takvom nije, znači, nije problem upropastiti i sate, i dane, i sedmice, onako bez e, nekog cilja, bez svrhe, e, izlažavajući se, sjedeći bez veze i tako dalje. Isto tako jedan od razloga ili uzroka neorganiziranosti vremena jeste e, čovjekova predanost ovo dunjalučkim uživanjima. Ovo se odnosi na ljude, na pojedince, koji su u izobilju na Dunjalku. Ili na omladinu čija porodca je poprilično bogata i otac se brine o djeci, daje novca koliko želi, ima slobodnog vremena, ne mora brinuti o svojoj na, na, jeli, na faki, ne razmišlja o tome kako će završiti školu, kako će zaraditi. Čak i mnogi ljudi znači, u, u poznim godinama odaju se znači, prekomjernom uživanju blagodati. Allah ne zabranjuje da, da čovjek uživa u ovo blagodati. Međutim, Čovjek kada ima, recimo biznismen, imaju para, oni, oni se više ne brinu o to, imaju svoje ljude, oni su samo vlasnici. Imaju milione ili stotine hiljada. Za njih rade drugi, oni samo nadgledaju ili kupe pare. Prave sebi jel, građevine, kuće, kupuju stanovi i tako dalje. I on se predaju uživanju, njihov život je neuredan, neorganiziran. Preda se uživanju, zapostavi, znači onaj svijet, zaboravi onaj svijet i zaboravi da su te sve blagodati, da su one privremeno u njegovim rukama, da su istovremeno ispit kako čovjek da se pokaže jeli, prema njima i zaboravi da ih može svakog trenutka izgubiti. Isto tako griješenje i neodgajanje duše je uzrok neorganiziranosti vremena. Naravno poznato je da grijesi, kada činimo grijehe, da nam to oduzima beričet, odnosno bereket u našem vremenu ima e, ono što je poznato svima vama, kaže ima bereket ili beričet u vremenu. To jeste kada za kratko vrijeme, za, određenu, za nekoliko sati uradimo mnoštvo hajra. Mnogo hajra za koje, znači u nekim drugim prilikama nam trebalo mnogo više vremena da to uradimo. Pa kaže ima beričeta u vremenu, posebno na vremena koja su poznata ili poslije zore, odnosno poslije sabaha, pa tamo do, do izlaska sunca da je to vrijeme posebno ovaj, poznato po beričetu. Znači, naravno naši grijesi, kako veliki, tako i mali, ako se gomilaju, ostavljaju traga na naše vrijeme, pa nemamo ovaj, beričeta u vremenu. Pa radimo jedan, neki posao cijeli dan, ali ga ne završimo, pa se pitamo zašto ustali smo rano, sve smo preduzeli, međutim nema, nismo završili. planirao taj dan da završimo pet poslova, međutim završili samo jedan, drugi započeo tek. Pa se pitamo zašto je. Pa analiziramo svoj život. Pa kažemo sve smo poduzeli ustali na vrijeme, međutim na kraju nismo uradili svoje poslove. Trebamo se sjetiti svojih grijeha. Zato kažu u, u tim momentima treba donositi stikfar. Treba donijeti stikfar i ovu pokajanje za one grijehe koji su nam poznati i za one koje, koje smo zaboravili. Jer čovjek zaboravlja grijehe. Zbog tempa, znači ovog vremena u kojem živimo i zbog mnoštva naših grijeha mi često neke grije zaboravimo, pa za njih i ne učinimo te ubo, oni ostaju zapisani i neizbrisani. Još jedan uzrok neorganiziranosti našeg vremena jeste nemar prema posljedicama neorganiziranosti, odnosno nepostojanje svijesti o veličini posljedica neorganiziranosti vremena. Znači nismo svjesni koje su ovo dunjalučke posljedice ako nam vrijeme nije organizirano, ako nam život nije organiziran, a naročito nismo svjesni jer to je nešto metafizičko, nešto nepoznato, gajb stvari koje su posljedice neorganiziranosti vremena na onome svijetu. Koliko ćemo se kajati, mi znamo kaj joj, ja sam propustio vremena i ovaj, protračio u nekom u bezveznoj priči ili nisam uradio nikakvo dobro i možda donekli smo svjesni jeli, ovaj, ti posljedica na ovom svijetu, međutim na onom svijetu nismo. Tek ćemo biti svjesni kada dođemo, kada budemo proživljeni, na onome svijetu pred uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala, kada nam se pokažu naše djela, pa kada vidimo šta toga nismo učinila, mogli smo, pa kada vidimo koliko nam je svako djelo bitno i koliko će nam biti bitno na onome svijetu, pa makar bilo kao zrno gorušce, onda ćemo biti svjesni posljedica neorganiziranosti i neiskorištenosti ovog života, odnosno vremena. Ja kažem, e, ono što se traži od svakog vjernika jeste da koristi racionalno svoje vrijeme, i u korisnim stvarima. I mi smo svjesni toga i to priznajemo i trudimo se. Međutim, to ne možemo postići ako nam život nije organiziran, ako nemamo svakodnevne planove. To ne možemo postići bez ovih svakodnevnih planova. To jeste znači razlog što govorimo o važnosti i neophodnosti organiziranja vremena. Također od uzroka neorganiziranja vremena jeste ulazak u poslove bez planiranja i bez organiziranja. Znači svaki posao, bez obzira bio on mali ili veliki, zahtjeva pripremu, zahtjeva organiziranje. I ako mi ulazimo u posao neorganizirani, nepripremljeni, taj posao će nam se znači, razvući, e, nećemo uspjeti na vrijeme da ga dovršimo, dolaze drugi poslovi, nagomilavaju se i onda to znači zbunjuje čovjeka, ne može da stane i na noge, ne može da napravi sebi red, sve zbog neorganiziranosti našega vremena. E, kada je u pitanju e, ovo dunjalički uspjeh, ovdje je posebno bitno istaknuti, pošto se uglavnom radi o studentima, vama kao studentima, da je posebno ovaj, bitno i značajno organizirati vrijeme e, kada je u pitanju učenje, kada, je u pitanju polaganje ispita, kako pismeni, tako i usmeni, jer čovjek propusta te prilike, propusta rokove, kažem, gomilaju mu se ispiti kao i u ovom primjeru poslova, Eh, postaje nervozan, ne može da stigne više ni psihički ni fizički. Jer ima, ako, ako je organizirao vrijeme, pa ispite učio na vrijeme, stvari, eh, učio materiju na vrijeme, eh, pripremao ispite na vrijeme, on će to na vrijeme i riješiti. Međutim, ako je to odgađao, činio svi, onaj šetanski, šetan to odgađao, ti možeš ti to poslije, onda će doći u situaciju kada, jeli, kada se gradivo gomila kada sve manje rokova ima i tako dalje, i mnogi studenti zbog toga odustaju od fakulteta. Više ne mogu da podnesu taj pritisak, odustaju i ne završavaju. Završi godinu dvije i ne može više, jeli, i odustaje. Znači, na Dunjaluku vidimo posljedice neorganiziranosti vremena kada je u pitanju, jeli, škola i studiranje. Što se tiče posljedica neorganiziranosti našeg vremena, one su mnogobrojne, kažem, vežu se i za ovaj Dunjaluk i vežu se za Hiret. E, neke ovo dunjalučke posljedice, smo spominjali i navodili e, i kažem one su mnogobrojne, a ahiretske su, ahiretske su još ovaj, teže i pogubnije za čovjeka. Prije svega što su one vječne i što nisu nam poznate. Mi na ovom dunjaluku možemo predviditi na osnovu našeg iskustva posljedice neorganiziranosti i neiskorištavanja vremena. Međutim, na onome svijetu to ne možemo. Možemo samo otprilike, međutim, veličinu Veličinu tih posljedica na ovom svijetu ne možemo zamisliti. Ne možemo zamisliti. Jer na ovome svijetu, kakva je razlika između posljedica e, neorganiziranosti vremena na ovome svijetu i onom svijetu. Razlika je u tome što se ponekad na ovome svijetu te greške i propusti mogu ispraviti. Mogu se ispraviti. Čovjek ako propusti nešto danas, da bi to stigao recimo sutra ili poslije, ili da bi ispravio donekli, treba uložiti više truda, treba se više potruditi da bi ispravio tu grešku. Međutim, na onom svijetu, kao što vidimo i kao što smo vidjeli s prethodnih ajeta, nema popravki. Nema popravki. I vjerujte da će najveće kajanje oni koji su uh, protračili svoj život, svoje vrijeme, da će biti najveće kajanje na onom svijetu. Na ovom svijetu čovjek izgubi mnoge prilike. Malo se kaje, mjesec, dva godinu i zaboravi to, ide dalje živi. Međutim, na onome svijetu to će kajanje biti vječno, nepopravljivo. Prva posljedica e, neorganiziranosti vremena i ona je najpogubnija jeste upropaštavanje života. Propaštavanje bi života bez ikakve koristi ili sa nekim neznatnim koristima. Onaj čovjek koji čitavo vrijeme, čita svoj život nije imao organiziran, organizirano vrijeme, nije postigao ono što je trebao, ni na Dunjalku, ni, ni za Ahiret, on je upropastio svoj život, svoj priliku. I najveća, kažem, najveća tragedija i katastrofa je u tome što čovjek to ne može vratiti. Ne može vratiti. Također, od posljedica neorganiziranosti vremena jeste strah i duševna uznemirenost. Ona ako nije organizirao svoj život i svoje vrijeme, neće biti u stanju da odgaja i čisti svoju dušu, i posljedica toga je znači e, duhovna smrt i uznemirenost. je čovjek ili ona osoba koja nema e, uredan život, koja nema organiziran život, organizirano vrijeme, mnogo toga će protračiti, propustiti u životu i naravno vidjet će da, je došao u čorsokak, da, da se zagribio živo blato do, do grla i da više nema povratka ili da je povratak veoma težak, tada vidi da je veliki gubitnik još na ovome svijetu, ništa nije uradio, ništa nije postigao. Vi možete naći primjera u životu jeli, oko vas, porazgovarati s ljudima i oni će vam priznati. Priznati, posebno ljudi koji su odali alkoholu, koji svoje ostatke svoga života provode u kafani, da, da, je, da je baš ovaj neuspjeh u životu, zbog neiskorištavanja tih prilika dove u kafanu, da traži utjehu u alkoholu i tako dalje. I on će priznati, ja sam protrećio život, u čemu sam ga protrećio? imam 50 ili 60 godina, ništa nisam postigao, niti kakve škole završio, niti kakvog posla radio, niti porodicu zasnovao, niti ostavio potomke iza sebe, niti kakvog hajra ostavio. I to je znači posljedica ovaj, neorganiziranosti vremena i života. Također, od posljedica jeste i poniženje i potlačenost na dunjalku. Jer onaj koji dođe u ovakvo stanje, takvog niko ne voli niti želi. Takav nigdje ne može naći mjesta ni u kakvom društvu, osim onom pokvarnom, jeli? nikoga neće prihvatiti da radi kod njega, nikoga ne cijeni. Svi ga omalovažavaju. To su ljudi koji su, znači, upropastili svoj život na ovome svijetu. I posljedica koja je vezana za onaj svijet koji smo malo prije spominjali jeste propast, ona prava propast i kajanje na sudnjem danu. Znači kada dođe čovjek pred Allaha bez, značajnih dijela, tada slijedi kajanje, slijedi kajanje i slijedi molba koju će mnogi upućivati Allahu da ih vrati, da čine dobra, pa bit će dobri, pa popravit će se i tako dalje. Pa kaže jedan kuranski ajat je kulu alejteni kad nem hajati. Pa mnogi će reći koji, koji kada vide svoje stanje, jel, kako je, kazat teško meni da sam Bog do išta za svoga života učinio. Da sam Bog do išta za svoga života učinio. To je najveća i najkatastrofalnija posljedica neorganiziranosti vremena. Ja kažem, ako pogledamo na stanje ljudi ili džamijskih ljudi ili oni muslimana koji znaju koliko toliko za Allaha, vidjet ćemo da je kod njih stanje malo zabrinjavajuće da, da malo ko ili malo je oni koji imaju uistinu uredan život, organizirano vrijeme, koji ostvaruju svoje zadatke na vrijeme, svoje ciljeve u životu na vrijeme, koji uveliko vode brigu o svome vremenu. Međutim, ja kažem, a šta onda ako se osvrnemo na ovaj svijet, na većinu svijeta koji je tako jednom, jednom dubokom nemaru prema vjeri, koji apsolutno ne misli o vremenu, o, apsolutno ne misli o ovome što mi, o čemu mi, mi večeras govorimo. Za njega je vrijeme nešto nevažno, nebitno. Odnosno, za njega je vrijeme e, uživanje. Iskoristiti to vrijeme za uživanje, za udovoljavanje strastima i tako dalje. E, čak, znači takvi ljudi ne mogu postići ni, ni, ni kakvu, dobrobit na ovome svijetu. Od takvih ljudi koji se odali, znači, uživanjima i koji robuju svojim strastima, ne možemo očekivati da budu madljivi i korisni građani određenog društva ili određene zajednice. Ne možemo očekivati od ljudi zato ćemo naći, ali danas ljudi ne mogu naći posao. Zašto? Kaže, primi ga, primi ga u jednom preduzeću pa vidi da, da ovaj, kasni na posao ili ode prije s posla. Ili dođe, pazite, dođe na posao na vrijeme, međutim od njega ništa. Došao kasno kući, zaspao u četiri sata, treba usedan posao i tako dalje. A zato ovaj, kada osvrnemo se malo na ovo, na stanje običnog svijeta koji, koji šeta ovim našim ulicama posebno jeli, u ljetnim e, danima, onda uistinu čovjek uhvati neka zabrinutost za, za te ljude, kuda srljaju, kuda idu i šta će biti sa njima na onome svijetu. Da ne govorim o posljedicama na ovome svijetu, jer one su, kažem, manje bolne i one su prolazne. Čovjek e, završi ovaj dunjaluk i pro, prođe ono što je prošlo od ovo dunjalučkih blagodati, međutim, problem je kako stati pred Allaha na, na onome svijetu i kako kako odgovoriti za život, u čemu smo ga proveli, šta smo uradili i ono što je naj, najbolnije spoznaja da više nema povratka i da čovjek ne može nadoknaditi kada u pitanju ahiret ono što je propustio nama i svijetu. Naravno, e, ovdje ćemo večeras i na kraju spomenuti u čemu je lijek, to jeste kako popraviti stanje. Mi govorimo o našem stanju, E, može čovjek biti djelomično zadovoljan sobom i svojom organiziranošću vremena, međutim trebamo se podsjetiti na neke činjenice koje će nam pomoći da popravimo naše stanje, da organiziramo vrijeme. <clears throat> Prije svega bitno je da stvorimo uvjeđenje da je vrijeme kapital na Dunjavku. da je to najveći kapital, da novac ne vrijedi odnosno na vrijeme, jer vrijeme se ne može kupiti, ne može se prodati. Moramo biti ubjeđeni, znači, u tu činjenicu da je, da je vrijeme kapital koji, mi imamo, svako ima svoj kapital onoliko koliko mu određeno i da ga treba koristiti u hajru, naravno u hajru. A ne možemo to iskoristiti ako nemamo organizirano vrijeme, organiziran život. Znači da je nemar prema vremenu propast i neuspjeh i na Dunjaluku i na Ahiretu. Da je nemar prema vremenu iskoristavanje vremena, jer evo mi smo od recimo prije neki pola sata i malo više ovaj, počeli s ovim predavanjem i svaki, svaki naš moment i svaki naš sat u našem svakodnevnom životu treba da bude iskorišten u hajru. Trebamo razmišljati o tome unaprijed. Jer nije e, ovaj, dobro da, da razmišljamo o tome pred sami, jeli, pred sami taj sat koji slijedi, nego prije da napravimo raspored u svom životu. Zato uzvišeni kaže, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة Ela velike hol husranul mubin. Kaže, propast će oni <clears throat> koji na sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. To je prava propast. To je ova glavna posljedica neiskorištavanja neorganiziranosti vremena. Propast će oni koji propasti sebe i svoje porodice, a upropast će ih ako dozvoli da dospiju džehennem. I to je prava propast. Drugo, da budemo ubjeđeni u veličinu odgovornosti pred Allahom za ovaj kapital koji nam je dao, za ovo vrijeme. Da ćemo odgovarati za svaki trenutak svoga života. Kao što ćemo odgovarati za svaku svoju riječ, tako ćemo odgovarati za svaki trenutak svoga života. Šta smo u njemu kazali, gdje smo ga proveli, da li smo ga iskoristili dobro ili zlo. I ovaj hadij, znači, koji smo prethodno spominjali, da čovjek neće maknuti ili pomaknuti nogama dok ne bude pitan za život prije svega u čemu ga je proveo. Čemu ga je proveo? To je to vrijeme, to je taj naš kapital. E, treće, da se po pitanju <clears throat> e, organiziranosti i korištenja vremena stalno obraćamo na primjere iz prvih generacija muslimana. Da nam oni budu motivi vodilja u životu. Ne da gledamo primjer u na, u ovom svijetu. Jer oni će nas zavesti. Danas vladaju druga mjerila. Drugi principi. Ako, ako gledamo da, da današnji primjer, oni će nas zavesti. Danas je normalno da čovjek provodi sate i sate pored televizije, da provodi sate i sate jeli, u društvu, onako uz, uz, uz kažu, šuplju priču i tako dalje. E, pa ćemo navesti neke primjere da nam budu jeli, ovaj, kao vodilja u svemu tome, a imamo u knjigama koje su prevedene na naš jezik, imamo mnoštvo tih primjera koji govore kako su prve generacije organizirale svoje vrijeme, kako su shvatali važnost i značaj vremena i koliko se trudila to vrijeme iskoristio dobro. Pa najveći vam primjer kaže žena od Šihaba Zuhrija, poznatog hadisa, mi smo ga spominjali ovdje na onom kursu, on je začetnik zapisivanja poslanika i hadisa, ako se sjećate. Kaže, ona se žalila jeli, koliko je njen muž vezan za knjigu. Znači koliko je bio vezan za knjigu, za čitanje, izučavanje knjiga i koliko se, kaže, zruži s knjigom i jedne prilike je kazala, tako mi Allaha, kaže, ove knjige su mi gore i teže od tri inoće. To jeste gore im je nego da imam još, ovaj, da, da ima još tri žene. Gore su te knjige koliko je vezan za njih nego da ima još tri žene da je Što nije slučaj danas, jeli, sa ženama. Danas bi žene ovaj, i da je muže posuno čitaju knjige samo da se ne ženi. Drugi primjer je eh, poznatog isto islamskog učenjaka El Munzirija, <clears throat> kaže o njemu El Muradi, kaže, stalno je, kaže, radio i noću i danju. Stalno je radio Kaže, bio sam u komšija u Kajru 12 godina, kad god bi se probudio noću, kaže, ja sam stanovao ispod njega, e, i pogledao u njegovu sobu, vidio bih da mu upa, upaljena lampa. Čitao je, kaže, čak, čitao je i za jelom. Kada bi jeo pored sebe knjigu i čitao bi usput. Treći primjer je Abdurrahman ibn Tejnije kaže, kaže da je njegov djed, kada bi uđi u, u ovaj nužnik, govorio bi svome sinu, odnosno njegovom ocu, čitam iz te i te knjige i podigni glas da te čujem. Čak i to, i to znači vrijeme e, znači vršenja nužde prirodne je koristio da nauči nešto novo. Znači to je opet znači ide u prilog tom organiziranju vremena. Isto Ibnu Kajim, poznato Ibn Kajim da je e, svoju knjigu, poznatu knjigu Zadul Me'ad, koja je <clears throat> prevedena u skraćenoj verziji na naš jezik, da je napisao na putu za hač. Na putu za hač. Znači na, na devi su putovali tada pisao je knjigu, napisao ovaj, na putu za hač. Isto tako bitno je, kada je u pitanju naše vrijeme, bitno je da ne zaboravimo uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovu podršku, jer bez toga ne možemo uspjeti ni u čemu, da molimo Allaha za beričet u vremenu. Mnoštvo je poslanike hadisa koji govore o tome da je poslanik alaihi salatu wasalam molio za beričet u vremenu. To jeste da ako imamo dva sata slobodnog vremena, da imamo u njima veliki beričet, Znači kao da imamo 10, sati slobodnog vremena. E, zato je poslanik Ali nam kazao u jednom hadisu Allahu moj podari, podari mome umetu beričet u ranom ustajanju. Fibu kureha, u ranom ustajanju. To I ta dova je uslišana. Ta dova je uslišana poslaniku Ali Islat Veselam. Znači najveći beričet u vremenu je vrijeme zori pa do izlaska sunca. Vrijeme zori pa do izlaska sunca kada čovjek musliman može uraditi toliko hajra kojeg ne može uraditi za cijeli dan. Mi smo vjerovatno svi od nas doživljavali, imali priliku da iskoristimo ponekad to vrijeme u učenju ili u nekom poslu ovaj, i uvjerili smo se u to da čovjeku je eh, bitnije i beričetnije da iskoristi dva sata poslije recimo sabaha da uči nešto radi nego da, da ovaj, pet sati poslije podne da radi. Znači inače taj peričet se ne protiže samo do izlaska sunca nego čak i do predpodne sat dva do podne. To je to vrijeme znači duha, duha namaza. I na kraju e, ono što nam pomaže jeste da budemo skromni u Dunjaluku i da više težimo za Hiretom, tada ćemo biti svjesniji e, značaja našeg vremena, odnosno našeg našeg kapitala života koji nam je podaren i tada ćemo biti marljiviji kada je u pitanju organiziranje tog vremena i korištenje tog vremena. Posebno kažem da je bitno ovim vremenima kada su muslimani potlačeni, kada su slabi, a ako želimo isplivati na površinu, ako želimo vratiti e, dominaciju i e, prvenstvo i vodstvo u svemu, kao što smo, nekad imali, kao što smo nekad to imali, trebamo biti najorganizovaniji, trebamo biti najmarljiviji, trebamo najviše cijeniti svoje vrijeme, kao što to danas radi zapadnjaci, ne muslimani. Ono što su oni postigli, taj napredak koji su postigli u nauci, u tehnici, u svemu drugom, postigli su baš, baš zbog ovoga o čemu mi govorimo. Zbog organiziranosti svoga vremena, zbog marljivosti i zbog cijenjenja svog vremena. Zato ćemo vidjeti ovaj, danas, a, koji imao priliku možda se susretni nekad sa tim, sa biznismenima sa zapada ili ovaj, sa političarima, vidjet ćemo da oni istinu cijene svoje vrijeme. Da imaju organiziran, svaki dan organiziran, unaprijed, da ako hoćeš da sjediš s nekim od takvih ljudi i kaže dođi, dođemo u 1.15, tačno 1.15. imaš do, do pola dva, imaš 15 minuta sa njim. I, znači, to je primjer kako da se postigne ovaj, e, prosperitet i napredak na ovome svijetu i kako da na onom svijetu zaradimo Allahovu milost i Allahov ženet. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih vjernika koji znaju cijenti vrijeme, koji znaju cijenti tu Allahu blagodat, da, nas, da nam podari beričet u našem vremenu, e, da ga iskoristimo u hajru i da nas sačuva toga da protrećimo vrijeme onome što nije dobro. kao kavli hada wa stakfirullahi li velikum stakfiruh, innehu huval gafur rahim, da vas Allah nagradi za strpljenje i slušanje.